ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny. Wahający się. Reluctant. Hesitant. Szczegółowy. Drobiazgowy. Detailed. Meticulous. Niedbały. Niechlujny. Careless. Sloppy. Silny. Odporny. Strong. Resilient. Wrażliwy. Podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny. Wahający się. Reluctant. Hesitant. Szczegółowy. Drobiazgowy. Detailed. Meticulous. Niedbały. Niechlujny. Careless. Sloppy. Silny. Odporny. Strong. Resilient. Wrażliwy. Podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, niechętny, wahający się, reluctant, hesitant, szczegółowy, drobiazgowy, detailed, meticulous, niedbały, niechlujny, careless, sloppy, silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny. Wahający się. Reluctant. Hesitant. Szczegółowy. Drobiazgowy. Detailed. Meticulous. Niedbały. Niechlujny. Careless. Sloppy. Silny. Odporny. Strong. Resilient. Wrażliwy. Podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie sensitive, vulnerable, użyteczny, korzystny, useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, Futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny useful, beneficial, bezużyteczny, daremny, useless, futile, spójny, koherentny, consistent, coherent, niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany, ambitious, driven, Niechętny. Wahający się. Reluctant. Hesitant. Szczegółowy. Drobiazgowy. Detailed. Meticulous. Niedbały. Niechlujny. Careless. Sloppy. Silny. Odporny. Strong. Resilient. Wrażliwy. Podatny na zranienie sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent. Niespójny, nieprzewidywalny. Inconsistent, erratic ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent, coherent niespójny, nieprzewidywalny, inconsistent, erratic, ambitny, zdeterminowany.